Vás som tu nečakala. Niekto vás pozval? No, nemyslím si. Takže je to náhoda? Ignorovali ste nás, ty a ten Prečo? Nemysleli sme to tak. Ale áno, mysleli. Toto je moja snúbenica Mary Lou. Chcete počuť príbeh o tom sa spoznali? Jasné, prečo nie? Meryl miluje ľubostné príbehy. Chceš ho povedať Miami? No, si to radšej nie. Už to vám bolo zvláštne, sedel som v taxíku. Zastavili sme na križovatke. Meryl sedela vo vedľajšom taxíku. Zadívali sme sa na seba tom momente medzi nami vzniklo osudové prepojenie. Potom naskočila zelená, môj taxík pokračoval rovno zatiaľ, čo mail zamočil sa roh. Celý zvyšok cesty som trpel pocitom stratenej lásky. Och, a to je No, šiel som môjmu kolegovi do Brooklynu. Nikdy predtým som u ňoho doma nebol. Tak si zastavil pred domom. Zaplatil som, vystúpil tom momente pri obľúbníku zastavil ďalší taxík a z neho vystúpila Mary. Neuveriteľné, dívali sme sa na seba s absolútnou vďakou. Sám vesmír sa postaral o to, aby nás spojil. Zdá sa vám to vtipné? Nie, to vôbec nie je vtipné, to je krásny príbeh o tom, ako dvaja mladí ľudia našli lásku, ale ty ho vieš povedať o mnoho lepšie ako ja. Myslím, že by ste mali ísť Prečo? Pretože sme len nezmehodní, aby sme boli účastní toľkého šťastia, kazíme vám nejako. Áno! Najmä teraz ho